بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة تقسيم الاستعارة بمرشحة ومجردة ومطلقة ابتداء قوائد القوائد الاستعارة المرشحة قاعدة في كتاب استعارية مرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به استعاره مرشحه اونی هست که ذکر بشه صفت یا کلامی که با مشبهون به سازگار است مناسبت داره هجده الاستعاره المجرده استعاره مجرده کدوم هست ما ذکر معها ملائم المشبه استعاره مجرده اونی هست که ذکر بشه همراهش ملائم و مناسب مشبه کلام یا صفتی یا چیزی ذکر بشه که با مشبه سازگاری داره مناسبت داره نوزده الاستعارت المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه بهی او المشبه استعاره مطلقه اون است که از ملائمات مشبه به یا مشبه خالی باشه ملائمات مشبه به ذکر نشه و مال مشبه هم ذکر نشه قاعده بیستم کتاب لا يعتبر الترشيح او التجريد الا بعد ان تتم الاستعاره باستيفائها قرينتها لفظيه او حاليه ولهذا لا تسمى قرينه التصريحيه تجريدا ولا قرینة المکنیت ترشح. اعتبار ندارد ترشیح یا تجرید مگر بعد از آن که کامل بشه استعاره با کامل بودن قرینش با کامل بودن قرینش شکل استیفا قرینش ذکر بشه حالا لفظیتا او حالیتا این قرینه که به شکل استیفا اومده چه لفظی باشه چه حالیه باشه ولهذا به این جهت لا تسمى قرینه التصریحیه تجریدا قرینه استعاره تصریحیه تجرید نامیده نمیشه ولا قرینه المکنیه ترشیحا و قرینه استعاره مکنیه ترشیح نامیده نمیشه تصریحیه اونی بود که مشبهان بهش ذکر شده بود و مکنیه اونی است که مشبهان به ذکر نبود که از لوازمش ذکر شده بود حالا بیاییم روی <clears throat> الامثله قال تعالی اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم این استعاره در این آیه که خونده شد استعاره تصریحیه هست اشترو به معنی اختارو هست به معنی برگزیدن و در مثال بعدی اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم پس سودی نکرد تجارتشان خب در این مثال مشبه به اشتراو هست مشبه اختارو هست مناسب کدوم از ملائمات کدومی که در این مثال ذکر شده فما ربحت تجارتهم ربحت تجارتهم با کدومی یکی سازش داره سازگار داره با اشترو داره و بحث ربح و تجارت هست با کلمه اشترو پس این مثال مثالی است برای استعاره مرشح. اشترا معنی خودش به کار نرفته استعاره هست از اختارو و فما ربحت تجارتهم این کلام سازش داره با اشترو ربح و تجاره و باره اما مثال بعدی یعدو و قال البحتری یعدون التحیه من بعید الى قمر من الایوان بادی از راه دور سلام و درود میفرستند به ماهی که از ایوان آشکار گشته اینجا قمر استعاره هست قمر مشبه بهیست ممدوحش رو تشبیه کرده به قمر خب ولی از آن جایی که خود مشبه ذکر نیست استعاره میشه دیگه استعاره که شد از کدوم نوع هست آیا مرشحه هست یا مجرده ببینیم اگر از کلماتی که ملائمت با قمر داشتن یعنی مشبهون به اون موقع مرشحه هست اگر نه با ممدوحش که مشبهه اون موقع مجرده هست میبینیم که من الایوان باد از ایوان ایوان اون جای بلندی رو میگند که روش مینشینند از ملائمات ممدوح هست پس این استعاره استعاره مجرده هست وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية و ما وقتی که آب تغیان کرد شما رو حمله بر جاریه کردیم تاغا استعاره از زاده هست وقتی که آب زیاد شد ولی اینجا میبینیم که هیچ کلمه ای مناسبت با تقا یا با زاده داشته باشه وجود نداره لذا این استعاره مطلقه هست در در استعاره مطلقه نه از ملائمات مشبهون به ذکر شده و نه از ملائمات مشبه و نه از مشبهون به حالا بیایم روی سه مثال بعدی اینا البته تصریحیه بودن هر سه تا تصریحیه بودن و مکنیه بودن چرا چون اشتراو قمر و تغا مشبهون به بودند اینا پس تصریحی هستند اختارو اون ممدوح که استعاره شده بود اشتارو ازش قمر که از ممدوح تغا که از زاده اینا مشبهون ها بودند و اونا مشبه ها لذا استعاره تصریحیه هست در این ستا اما بریم روی سه مثال بعدی وقال البحتوری ارى المنايا ان رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر و میبینم مرگ رو اگر ببیند در تو قرار میدهد تو را تیرگاه تیرهای پی در پیش مرما اونجایی که تیرها اونجا برخورد میکنه بله اینجا میبینیم که در رعت هیه مستطری هست اینو تشبیه کرده به انسان اگر ببیند در تو پیری خب هیه ما تشبیه شده به چی؟ به انسان اینجا مرگ که به مرگ برمیگرده به منایا برمیگرده تشبیه شده به انسان ولی خود انسان حصفه که مشبهان به باشه ببینیم آیا از ملائمات مرگ ذکر شده یا از ملائمات مشبهن به که انسان باشه میبینیم که جعلت که مرما نبلی ها قرار میدهد تو را اون جای پرت شدن تیرهایش جایی که تیرهاش برخورد میکنن مرما اسم مکانه میبینیم که از, مشبه، از ملائمات مشبهن به که انسان ذکر شده پس این هم میشه مرشحه چرا دو مثال آورد خاطر این که اون مرشحه قبلی الله تقسیم تصریحیه و مکنیه بودنش تصریحیه بود ولی این مکنیه هست اونجا مشبهان به ذکر شده بود اینجا مشبهان به ذکر نیست از لوازمش ذکر شده کان فلان اکتب و اکتب الناسی اذا شرب قلمه من دواتی او غنا فوق قرطاسی فلانی نویسنده ترین مردم از زمانی که بنوشد قلمش از دواتش یا بخواند بر بالای کاغذش غنا بخواند بر بالای کاغذش خب اینجا هم در این مثال تشبیه کرده قلم به انسان در این مثال تشبیه کرده قلم و به انسان و مشبهان به حذف هست بخاطر خاطر این این هم مکنیه هست در این جمله در این مثال آیا از ملائمات مشبه که قلمه ذکر شده یا مشبهان به که انسانه میبینیم که از ادوات از ملائمات قلم چیزی ذکر شده که دوات و قرطاس هست پس این هم میشه مجرده اگر از ملائمات مشبه ذکر بشه بهش میگن مجرده و اگر از ملائمات مشبهون به ذکر بشه بهش میگن مرشحه که در مثال یک و چار رد شد مرشحه بودند دو و پنج مجرده هستند سه و شیش مطلقه هستند که شیشو الان میخونیم و قال قریض ابن اونیف قوم اذا شر ابدا ناجذیه لهم طارو اله زرافات و وحدانه قومیست زمانی که شر شدت بگیرد سخت بشود همه به سمتش گروه گروه تنهایی می روند یعنی برای حل مشکل گروه قومی نیستند که مشکل که بیاد فرار بکنند بلکه قومی هستند که سختی ها که پیش بیاند میرند برای حلشون و به سرعت به سمت مشکلات و سختی ها میروند جا نمیزنند بله خب در این مثال قوم اذا شر ابدا ناجده لهم در این مثال شر تشبیه شده به حیوانی حمله کننده شر تشبیه شده به حیوانی حمله کننده ملائمات شر که مشبه باشه و حیوان که مشبهان باشه هیچ کدام اینجا ذکر نشدند لذا این میشه از نوع استعاره مطلقش و از این جهت که مشبهان به ذکر نشده که همون حیوان باشه و از لوازمش ذکر شده مکنیه هست پس این شش تا مثال آورده ستای اولی تصریحیه هستند ستای بعدی مکنیه از جهت تصریحی و مکنی بودن و از جهت مرشحه و مجرده و مطلق بودن برای هر یکی دو مثال ذکر کرده بود یک مثالش تصریحیه بودن و مثال دیگهش مکنیه تا اینجا کار کافی است و موفق و پیروز باشید